бо немовлені, вони руйнують нас, наче неправда. Сік може стати вином, слово може стати провиною. До герметичної посудини, в якій ми намагалися існувати, потрапив кисень. Повітря з двору засмокталося туди, повітря з минулих дворів і літ. Колись це мало статися. Все це правда, Вікторе. Ти знаєш, все це правда. Крім слів, що ти станеш колись п'яницею. Решта правда. Ти чистий, чистісінький і такий ввічливий, що я втомилася від твоїх чеснот. Може, і справді нам важко мати справу одне з одним як любить казати мій батько. Батько мені якось доводив, що ми утрьох з однієї миски їмо, це правда. Наша з тобою миска, Вітю, розбилася, а в батька мого багато мисок, і невживаних теж. Вона вперше сказала про батька так тверезо, навіть жорстоко над звіреною головою, наче німб, висів старий обруч від хулахупу, якого я не викидав і яким ніхто не користувався. Колесо висіло на плафоні, врощеному в стіну, німб світився. Я втомилася приховувати від тебе Сергія не можу. Не можу відірвати від себе днів, що прожила їх раніше. Не можу. Мені сниться все, про що хотіла б забути. І ти мені снися, бо я не можу без тебе. Але часом теж хотіла б забути, наче вмерти. Віра вийшла до кухні, і чути було, як вона пересовує стільці там, відчиняє вікно. Я вийшов на сходи, запалив сигарету і глянув на вулицю. Повз будинок поспішали перехожі, кожен у своїх справах. Де б я не жив, з усіх вікон мого буття можна було уздріти людей, що біжать. І я думаю, що кожен з цих людей намагається забути бодай про частину власних прикрощів, відокремитися від них, зіграти в гру, правила якої ми з вірою щойно порушили. Але справжнє життя може існувати лише в повній відвертості, без гри, без нещирості в найголовнішому. Скільки разів протягом життя маємо переконуватися в цьому? Ну що ж, незнайомі люди з вулиці не могли бути щасливішими за нас із вірою, бо я люблю віру і вона кохає мене. І не можуть вони бути нещаснішими за нас, бо розштовхують біль по найглибших закутках пам'яті, а кожна ж пам'ять здатна розчинити в собі геть усі болі, що були, є чи ще будуть на земній кулі. Про це я знав напевно. Приморським бульваром черкаючи плечима обкошлаті пальмові стовбури, йшли люди, що прагнули радості, були голодні без неї. Переді мною радісно походжали гарні люди, які вміють думати і працювати, але стали на місяць споживачами шашликів і чорного доктора. Можеш, бути в кожного сеанс кіно дві години щастя санаторна путівка, 24 дні безхмарної радості. Радості додається, бо пароплав смикався, натягаючи причальні троси. Він хотів катати людей по синьому морю, і три години, даровані йому для цього, лежали товстим шаром втіхи над усіма спогадами, просточені кривошипи та лівий якір, надгризаний іржею люди й машини аж промінилися радістю.